У Даже майже третина робітників доїжджає з сіл, але начальство чомусь не прислухається. У коридорі почулося гупання багатьох ніг. Прийшли ПТУшники. Маринич наказав Гамлету запросити всіх до червоного кутка. І міліціонерів, які мають патрулювати, також закликати туди. А кучерявий нехай зайде сюди. Коли Сергій увійшов, Маринич поцікавився. Усі, кого я вам назвав, прийшли? Всі шестеро. Дайте список. Він поставив позначки біля прізвищ тих шістьох. Так, рушаємо. Ви, Михайло Йосиповичу, як і домовилися, працюєте з водієм. Так, він сидить у сусідній кімнаті, чекає, поки можна буде їх роздивитися. Хлопці вже розсілись на стільцях з інтересом розглядали на стінах портрети працівників Клепарійського міського управління внутрішніх справ, які загинули під час Великої вітчизняної війни та в боротьбі з бандерівцями. На великому стенді містилися портрети передовиків, під ними короткі розповіді про їхню мужність та відвагу, виявлену при затриманні небезпечних злочинців. Запрошення в таку серйозну і дещо таємничу установу викликало збудження. З появою Маринича та Кучерявого гамір стих. Усі напружено чекали, що скаже начальник. Маринич почав. Здрастуйте, товариші. Я начальник міського карного розшуку. У залі почулося стримано захоплене годіння, а довірливий тон начальника одразу немов робив усіх присутніх причетними до важливої та цілком зрозуміла секретної справи, яку можна доручити далеко не всім. Передусім хочу подякувати вам за те, що прийшли нам допомогти замість спокійно спати собі. Але ви люди молоді, і ще, я гадаю, до кінця життя встигнете відіспатися. Всі дружно засміялися. Маринич продовжував. Ви, мабуть, чули, що в нашому місті протягом останнього часу пограбували кілька квартир. Щоб не шкодити злочинців, ми вирішили провести вечірні та нічні патрулювання по місту. Ми вже дещо знаємо про злодіїв, зокрема, знаємо, як вони виглядають. Один із них високий, широкоплечий, ходить у капелюсі з вузенькими крисами, другий, навпаки, невисокий на зріст, кругловидий, короткошиїй щоб опис зовнішності злодіїв ішов гладко, без зупинок, Маринич точно дотримувався портретів своїх друзів, адвоката Артема Сагайдака та прокурора Володаря Лісового, і подумки потішався, уявляючи, як на недільній зустрічі Сагайдаків розповідатиме це за столом. Крім того, вдаючись до такого ходу, він мав ще іншу мету був переконаний, що в такому великому колективі таємниці не втримаються, підуть чутки. Насторожені злочинці, почувши таке, трохи заспокояться, вважатимуть, що міліція шукає когось іншого, йде хибним шляхом. А Мариничу цього й треба. Еге, ще забув вам сказати, обом злочинцям вже десь за 40 років, закінчив свої фантазії Маринич. І такі старі по квартирах лазять, вигукнув хтось із залу. Так, уявіть собі, такі старі лазять. Отже, до вас прохання. Походити кілька годин по місту, коли хтось помітить щось підозріле, відразу ж повідомте старшого групи. Без його рішення нічого не робіть, щоб ненароком не напсувати. Зрозуміли? Якщо все ясно, то зараз капітан Кочерявий зачитає списки, хто в якій групі піде, кого назве, виходьте в коридор, там на вас чекає старший. Маринич з Гамлетом вийшли. Кочерявий зачитував прізвище, ПТУшники гамірними групами виходили. У залі залишилося шестеро, позначених у списку галочками. А ви, хлопці, Кучерявий напустив на себе ще більшої серйозності. Поки що до особливого розпорядження залишайтеся тут. У вас буде завдання дуже важливе, пов'язане навіть з певним риском. Так що той, хто побоюється, може зразу відмовитись. Ніхто, як і чекав Сергій,